Әзіз қиырындашылар, дектіңлар ұслами шерді болсын. Жақат парыз болмай ма және? Залым кәпір жеріңді басса, бас үстіңде қамчы ойнатса, апай қарындастарыңның жаулығын жырса, жақат парыз болмай ма және? Кітап сүннет қорланса әр күн, еркіндік құрмет қылынса басқын, ыңыраса дін үшін зұлым құшыраған, жақат парыз болмай ма және? түзіп саған тіз қатар заңын алуан жасақ салса ол мәл'ун ат есектей істесең әр күн жахат парыз болмай ма және исламмен өспесе перзентің коммунист болып дінді білмесе және раббым алла демесе жахат парыз болмай ма және бұзықаршылық тарқалса әр жер намыс ұят қылынса жексен ойын сауықта ойнаса шайтан жахат парыз болмай ма және мешіттерге лозунка асып түрлі низам заңдарын басып ақиқатты сөйлеуге болмаса нәсіп жахат парыз болмай ма және имам сөйлеп мұнбарда құтпа дәует етсе шер күпірге ақиқатты сөйлеген толса түрмеге жахат парыз болмай ма және кісілік оқығы қорғалып айуан бұнша зұлым көрмес еш қашан қан іріңге толғанда зындан жахат барыз болмай ма және туыт тішектеп түсірсе сақал дейсің бе ей еркек менде не амал зұлымға ұшырағандар тітіресе дір дір жахат барыз болмай ма және құрбан болды көптеген жандар бөбектерде қалмады аман еркіндік құрмет ол биік арман жахат барыз болмай ма және зұлымы асып күйдірсе құран істүтөкке толса көк аспан құл қылынса құрметті мұсылман жахат парыз ма және бұл зұлымды көтермейді иман хабарсыз қалмайы қалқым оян көз жас түгіп ақса енді қан жахат парыз ма және әзіз